Soň ene näme Müsürde iki ýüz ellinji ýyllarda bir bolup geçen näme hadysa wa dünýäň iň uly ulamalarynyň arasynda. Bularam kim? Gala Ebul Abbas El Bekri diýe, Jemaat Er Rihletu, ýani ylym üçin öňler näme sapar ediler eken. Şonda muhaddis alymlar näme Müsüriňem alymlarynyň hadysyny almaklyk üçin Muhammet ibn Jerir Et Tabari, birinjisi, Tefsir Tabaryny ýazýan iň uly tefsir, ondan aşakdaky näme? Kuran tefsir edenleriň hemmesi şuň kytabyny tanýar. Biri-ä kim? Muhammet ibn Jerir at-Tabary. Ikinjisem Muhammet ibn Ishak ibn Huzeýme, Ibn Huzeýme. Onuň sahyh kytaby bar. Soň Kitab-u Tawhidi bar. Üçünjisem kim? Muhammet ibn Nasr al-Marwazi, al-Kawsaç, Köseje diýilýän, Maryň alymlaryndan. Zamanasynda yslam dünýäsinde Şäfiý mezhebiniň iň uly alymy bolan kişi. Özem Imam Ahmediň okuwçylaryndan. Açlyk gaty erbet etdi, heläk etdi diýýär bulary. Indi bular näme çäresini taplama, tapmaly, eklenç ýagdaýyna, eklenjiň aladasyny etmeli. Näme etdiler diýende, ýaňkylar sapakdan gelensoňlar, Fejtema'u leýleten fi menzilin kanu ya'una ileýhi. Şu kiraýa edip näme alyp ýaşaýan jaýlaryna üýşdiler diýe. Yektubuna fihi al-hadis eş-şerif. Ondan hersi öz eşden hadislaryny näme ýazdylar, jemlediler, aklama geçirdiler. Fettaqara fettafaqa ra'yuhum. Hatta atawazza'a we usalli salatal hirati. Ýani bir wagt beriň, bir istihara namazyny okaýyn diýdim diýýärler. Onda fendefa'a fis salat gidip näme? Namaza durdy, dileg edip başladam boli, nefahida hum bis şumud. Eýýäm köçede öýüň gapdalynda diýýär. Owaç çyra zat ýok, şemleň ýagtysy görüp başlady diýýär. Şo adam näme Ahmet ibn Tulun diýen näme bir patyşasy bolan Müsüriň. Şoň näme adamlary göründi diýýär. Ondan gapy kakyldy diýýär. Huwa za, huwa haza we aşaru ileýhi, gorkezdiler diýýär. Fe ahraja surraten fiha hamsuna dinaran fe defa'a ileýhi. Näme, elli dinarly näme bir haltajyk çykartdy, bula saňa diýip diýýär. Soň Eýýekum Muhammad ibn Jerir diýip diýýär. Onam gorkezýär, oňa-da edil şoňa elli dinar berip diýýär. Soň Eýýekum Muhammad ibn Ishak ibn Huzeýme diýip diýýär. Ina üçünjä gel, olam hanam namaz okap otyr diýýär. Ondan dördünjä gelýär. Eýýekum Muhammad ibn Harun, Muhammad ibn Harunyň özi haýsy? diýdi. Soň onam görkezer, oňa-da näme, ellik, elli dinaryny berýär. Soň näme, sebäbini aýtýar, nädip bulary tapyp gelenini. Summa gale, innel emira kana gailen bil ems. Düýn diýýär, emirler näme, guşly gara ýatyrka düýş görýär. Düýşünde bir atly biri geldi-de, inim diýýär, Innal mahamida diýýär, tawaw keşhahum jiýaen diýýär. Ol Muhammetdir, Muhammetler diýýär. Hemmesiniň ady Muhammet, dördüsiniň hem. Açlykdan ýaňa dolanyp ýatyrlar diýdi. Adam buranyp ýatýar-a. Fe enfiz ileýhim hezihis surar diýýär. Git-de, inim, şulary şolara paýla diýdi diýýär. Soňam näme, turansoň diýýär, baryň gidiň, pylan-pylan salgyda Pylan atly, pylan atly, pylan atly, atlarynam düýşünde şu atly adam aýtdy diýýär. Hersine näme elli dinar berdik diýýär. Ine gelibem şu size paýlaýşy boldy diýýär. Wa huwa yuqsimu aleýkum. Soňam näme kasam içýär diýýär. Iza nafidat an tub'asu ileýhi li ýezidakum. Puluňyz gutarsa ýene aýdyň näme size artdyraryn diýýär. Şoň üçin oglanlar biziň näme iman etýän Allamyzyň näme atlary kän. Şoň bir gözel adynyňam näme biri Ar-Razzak. Şoň üçin-o, günde günaşa irdenden agşama çenli, a? Biz Allatagalany söýmeklik ybadat diýýän bolsak, bir topar adamlar bar, irdenden agşama çenli Allany, Alla sögmekligi ybadat saýdylar. Düşündiňmi? Biz irdenden agşama çenli nämäň gamyny göterýäs, nädip şu Allaň dinini ýaýratsak diýip. Aňyrda bir adamlar bar, irdenden agşama çenli nämäň gamyny etýärler? Nädip Allaň dinini aýyrsak diý. Şonda-da şolara Alla rysg berýär. Şoň üçin biz ýalaklar ebeden gorkmaly däl. Beý diýilse näme iliň eline seretmeli ýa oňalak o manyda däl, esbabyny tutmaly. Ýöne iň uly esbaby näme? Ýaňky Muhammet ibn Huzeýmäň esbaby, doga etdi. Sahabalaň esbaby näme? Allaň ýoluna çykdylar, bolanja zatlaryny näme esbap tutdylar. Şoň üçin bizem esbabyny tutalyň. Doga-dileg edeliň we şu wagtky etýän zadymyzam näme şoň esbaby. Şoň üçin şeýtan näme, käbirimize pylan tüýsek was-waza berýär, ejeň-kakaň diýýär, käbirine näme, aý, eklenjiň ýok diýýär, käbirine öýlenmeli diýýär, käbirine hökümet diýýär, käbirine dokument diýýär. Bu zatlaryň hemmesi şeýtanyň was-wasydy, was-wasasy. Şoň üçin Alla daýanyp çykdyk dämi, boldy. Galan bar zadymyzy Alla tabşyrmaly. Inşa Alla näme, Alla özüni tabşyrana Alla hiç haçan oňa näme ikiligem etýän däldir, Alla hiç haçanam näme oňa hyýanat etýänem däldir. Ýaňky aýdylan kyssada ýöne min babi tezkir inşalla näme hemmämize bir ybrat bolsun, görelde bolsun, Allatagalaň hiç haçan näme atlaryna, sypatlaryna şekimiz, şübhemiz, ynanmazçylygymyz näme gelmesin. Gaty bilimiz Allatagala näme bet baglan. Yrsg meselesine bir gram gorkmaň. Ýöne näme Biziň kösenýän zadymyz näme? Yrsda düşünjämiz üýtgedi. Yrs diýilse näme? Hökman maşynyň bolmaly, kondisioneriň bolmaly, onuň bolmaly, bunuň bolmaly, günde etli, börek, gutagy zat iýmeli. Ýok. Yrs diýmeklik näme? Allatagala saňa günde bir zat ýetirýär, şo-da seň näme, elsermesizligiňden saklaýar. Şunuň ana şu yrs. Şu gün bir çörek tapdyk, wallahi el sermän çykybilýärsiň çykybilmän ana şu yrs. Bir hurma tapdyňmy, bir käse suw tapdyňmy ana şu yrs. Düşündiňmi? Ýöne şu wagt adamlaň yrsda mefhumy, yrsda düşünjesi üýtgedi. Günde üç wagtyna iýilmeli, irden aýratyn iýen nahar bolmaly, günortan aýratyn iýen bolmaly we agşam edilýän nahar. Irden mesge baljagaç, Günortan güýçliräk nahar, agşam süýt gatyk, witamin, ol dünýe üçin ýaşaýan kapyrlaň näme iýmitde tapan tertip düzgüni. Irdenki bolsun, agşamky bolsun, näme zat halalmy, bismillah diýip iýmeli, boldy berekedem şoň içinde, şoň üçin näme aslynda köp iýmekligiň özi kyýamadyň bir alamatlaryndan. Üç wagtyny iýmeklik diýilýän zat nirden geldi aslynda? Nirden geldi üç wagtyny iýmeklik? Irden-de şuňňalak zatlary iýmelimiş, agşam şuňňalak, günortan şuňňa, nirden gelipmiş o zatlar? Ahyrýede iman etmäne, dünýe üçin näme, ýaşabana gelen adamyň ygtykady. Şonuň üçin günde iki sanjak hurmanyň bir käse suw tapdyňmy, Enşaallah şo rysk sen köçä çykyp näme, dileg etmekligiň ertini ala şo rysk boldy. Emma ondan aňyrdaky näme, Allah Tagalaň has artyk berýän näme, fazly-keremi. Şonuň üçin şu wagt biziň öňümizde şu barmy, kitap barmy, ylym barmy, esasy şuňa üns bermeli. Galan zadyň näme aladasyny etmäli. Inşa Allah kapyra beren Allah bize-de berer.